13738 fatvo. Ramazonda hayizni to'xtatuvchi dorilarni qabul qilish hukmi. Savol. Agar Ramazonning oxirgi 10 kunligida ayol kishining hayzi kelsa, ushbu fazilatli kunlarda ibodatni ado etish imkoniyatiga ega bo'lish uchun hayizni to'xtatuvchi dorilarni ishlatish joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Bu savol Shayx Muhammad ibn Solih Husaymin rahimahullohga taqdim etilganda, u kishi shunday javob berdilar: Bizningcha, u Allohga to'at qilishga yordam berishi uchun bu dorilarni ishlatmasligi lozim. Chunki chiqadigan hayz Alloh odam qizlarga bitib qo'ygan narsadir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Hajjatul Vadoda o'zi bilan haj qilishga otlangan Oyisha radhiyallohu anhoning oldiga kirdilar. U umraga ihrom bog'lagan edi. Makkaga yetib bormasdan hayz ko'rdi. U zot zavjasining oldiga kirganlarida u yig'layotgan edi. U zot nimaga yig'layapsan dedilar. U hayz ko'rganini aytdi. Shunda u zot bu Alloh odam qizlarga bitib qo'ygan narsadir dedilar. Shunday ekan, hayz ayolning ixtiyorida emas. Agar oxirgi 10 kunlikda hayzi kelsa, Allohunga taqdir qilgan narsaga qanoat qilsin, ammo bu dorilarni ishlatmasin. Menga ishonchli tabiblardan yetib kelgan xabarga ko'ra, bu dorilar bachadon va qonga zararlidir. Shuningdek, agar homilador bo'lsa, homilaga nuqson yetishiga sabab bo'lish ham mumkin. Shuning uchun biz bunday dorilarni iste'mol qilishdan saqlanishni maslahat beramiz. Zero, hayz kelib namoz va ro'zani tark etishi uning qo'lida emas, balki Allohning taqdiri bilandir. Vallohu a'lam.